Aí, Laranjinha mandou avisar, tá? Que o Rick Freitas tá perigoso, cara. Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão. Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão. Dançando horrível Mandela, sei qual é tua intenção. Faz carinha de safada batendo popo no chão. Oh, oh, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo. ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo. Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo. Deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão. Prepara, pode pá, vai ser só colocado. Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão. Prepara, pode pá, vai ser só colocado. Prepara, pode pá, vai ser só colocado. Hoje, oh, hoje, que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo. Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo. Deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão prepara, pode ir pá, vai ser só colocado. Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão. Prepara, pode ir pá, vai ser só colocado. Prepara, pode ir pá, vai ser só colocado. Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão. Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão. Dançando Riva Mandela, sei qual é tua intenção. Faz carinha de safada batendo popo no chão. Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodinho, cai em qualquer papo. Já falei Ô oh, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodinho, cai em qualquer papo. Já falei que eu passo o rodinho, cai em qualquer papo. Deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão. Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado. Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão. Prepara, pode pá, vai ser só colocado. Prepara, pode pá, vai ser só colocado. o Juliana, ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo. Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo. Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo. É o Rick Freitas, tá? Atura, atura. Atura, <laughs> atura. Esse é o brabo que as brabas se amam. Estúdio Colômbia, valeu, peita nós não. Ah, ah, Mandela, ah, Mandela, 24 por 48, essa ritimada pros bailão.